denak migranteekin, denak delitu gile solidarioak. Lema unekin, hiru egun antolatzen ditu, solidarite migran etorkinekin kolektiboak, biartik goiti, amaia fontan, kolektibo hortakoa, egunon? Egunon deneri. Bon, gaian uh, sartzeko, berbada, haipatuko dugu berantago egitaragoa, baina delitu gile solidarioak, eman duzue, izena, zer egan nahi duzue lema horrekin? Gaur egun, eh, Frantses Estadoan badira jende gero eta gehiago eh, migranteak laguntzen dituztenak. Gehienetan uh, sinpleak dira. Eta ez dute suportatzen beren etxain ikustea eh, migrante gero eta gehiago uh, eh, misiria ezer gabe, jangabe gelditzen denak egunak eta egunak, uh, garbitzeko, jateko uh, tokirik atxemaiten ez dutenak, estadoak uh, depekatzen baitie uh, laguntza mota hori uh, humanitatearen izenean, jende huiek hasi dira, Eh, hasi dira laguntzen migrante horiek. Eta emaiteko, berba, uh, mm, eh, aden mm. adibidea, la la joia beraz 20.000 eta manton arteko mugan badira inbat uh, eh, migrante blokatuak, eta pasatzen dutena muga, lortzen dutena pasatzen, hor egoiten dira ibarortan. ibar hortan. Eh, la roya ibarra mm. pas dute mendia da eritipiak eta jendeak eraz bai kalen bai toki bai parisen uh, eh, ipatzeko ezagunenak erabaki dute laguntzia. Eta beraz, estadoak, frantxez estadoak, frantxez justiziak, uh, uh, eraz, zera kondenatu ditu, lehenik inkulpatu, mm -hmm. egiteneak eh, ez dira pasatu, hausitegi uh, uh, baten aintzinean, baina uh, gehienak kondenatuak izan dira, Uh, gaitik, uh, migranteak, alo ez zuzenki ezin baita kodigo penalean ez baita olako delitorik eh, janaria emaiteagatik, baizik eta gahaiatzeagatik. Frantses estadoak atxemandu kodigo penal, penalean ehm, artikulu bat, erraiten duena izin dela eh, migrante bat, ilegal bat mm. garaiatu, eta kondenatuak izan dira hortarako. eta... hortarako deitzen dira, berak, eta guk sukrenatzen ditugu, delinkuente de, delitu egile, xori dalua. Horiek parte hartuko dute, eh? joia zituen, zituen ekoek eh, adibidez ez tabaida batean. Ipar eskoalegira egiteko, Bo, aste hauetan, aipatu dira, bai honan izan diren eh, ogoita bost Afrikar gazteak, Baina horiek baino gehiago badirela ejaiten alda, eh, zipa euskaregian? Bai, eh, badira migrante eh, mota anitz, eran berta frantxez estadok baduela kodigo berezi bat uh, eh, migrante entza, le CCDA, kode d'entre de sejur des de, étrangers, eta beraz biziki komplikatoa da, eta egoera mota hmm. desberdin anitz badira. Lehenik badira, berbait, berbaizagunenak ere, uh, entzule errefusatu estatutoak galegin dutenak. Oiek, legalak dira, erantzuna ukan arte, ofra, eh, frantses estatuko estadoko erantzuna ukan arte, eta aterbetuak dira, normalki, un zant de demandeur d'azil, hemen, bada bat, aterbea. Bai, aterbea, bai. bai. Baina ez da tokirik denentzat, beraz, uh, gero eta gehiago dira, eh, kada batetan lekurik uh, atseman ez dutenak, takarrikan direnak. Beraz, errefusatu estatutua galegin dutenak, badira, ezin dutenak, estut, estatuto eskuratu ere badira, eta eta beraz, ez ez dute, ilegalak bilakatzen dira, eta errekurtso eh, guziak egin, eta, eta batzu emendik joaten badira, beste batzu egoiten dira eskubiderik gabe hemen bizi balintza gordinetan, Eta horroita razi behar da, berba, uh, eh, eundik kogoita marrak bakarrik gaur egun frantxez estatuan lortzen duela uh, uh, karta edo baimena hemen egoiteko. Ah. Baldintzak zer, zer dira egon alizaiteko galde egiten direnak, holako galdeetan? Alo, este, euh, badira bi, bi beraz, bi karta mota, hmm. bat da uh, errefusatu estatutoa, eta hor ikusten da gehiago, nondik heldu den pertsona, beraz, nazionalitatearen arabera xantza duzu ala ez eskuratzeko, euh, adibidez, euh, Sudan eh, gaur egun ez da bate eh, Sudaneko aizeitea ez da bate ona eh, estatutua mm. alortzeko gero badira e-, edo aldiz Siriakoa balin bazira obe xantza bai. gehiago duzu ah, gerla ah. mediatikoago da horixe, Sudanekoa jakinez Sudanen zinez badela kaos handi bat, baina alere ez dute ereski eskuratzen denak migranteekin, denak delitu gile solidarioak. Urriaren hogeita sei, hogeita zazpi eta hogeita sortzian. Elkartasun eta salatze ekin zak, etorkinekin kolektiboak antolatulik. Hogeita seian, Dona Paleuko zine gelan, sortzeak eta Non-assistanz dokumentala. Hogeita zazpian, zazpi horrenetan, ustaritzeko lapurdi gelan ez tabaidak. Migrantean egoerak eta elkartasuna zigortzeko neoriak. Hogeita sortzian, ameketan, baionako erriko etxeko plazan. Elkartasuneko ekintza. Ondotik, amabiak eta herrietatik goiti, baionako atalant zinegelan. Jateko eta edateko salmenta solidarioa, ondotik, lesoteur dokumentala denak migranteen alde. Urriaren ogoita sei, ogoita zazpi eta ogoita sortzian. Denak migranteekin, denak delitu gile solidarioak hiru egun badira biartik uh, eh, aitzina. Lema horren inguruan, zure darite migran etorkinekin kolektiboak antolatuak. Amaia Fontan, zurekin eh, segitzen dugu gaiortaz mintzatzen, eta berriak eh, izan aitzin, Aipatzen e, ba, bazirela kategoria desberdinak, etorkinen artean, batzuek refusiatu estatutua lohtu dutenak edo galdea bederen tratatzen ari dena, beste batzu ukatua dutenak, eta e, zinaukun, Jatorriak bazuela importantzia, errefusiatu estatutu hori ukaiteko, eh, baldintzetan, beraz, obezela adibidez, siriakoa izaitea sudanekoa baino. -hmm. adibide bat emaiteko. Eta gero, beste baldintzak zer litaizke jatuhiaz gain? Bai, gero, est, uh, um, refusatu estatutua ukaiteko, uh, bere importantzia handia du, uh, kontatzea ze bizi izan duzun. Ta bizi izan duzuna, ia, uh, permititzen duen, uh, justu, uh, refusatua izaitea. Eta hor, biziki importantea da, jakinez, refus, uh, refusatua, ala deitzen ditugu, denak guretzat mm -hmm lirateke uh, eh, zera legalizatu. Eh, oiek, eh, askotan ezakite nola konta beren uh, historioa. baita eta ere askotan uh, analfet, ba, batoak dira edo edo sobera emozioz uh, ari Beraz guk laguntzen ditugu eta importantea da dizen da lorezi de vi, franceses, beren ibilbidea kontatu behar dute eta horrek biziki biziki importantzia handia badu ere. Gero galdea egin eta ere eh, guti dira lortzen dutenak eh, estatutu hori, zenbakiak ez dut egin aitzia, baina ara eh, guti da, parte bat da, zuek zer nahizinukete hori goratzea, egunetik egunera ere, edo nera zerritaik ideala? <clears throat> Gure eh, helburua da, erakustea gaur egun, uh, edo zeinek ukan barko lukela, eh, munduan zehar, mugitzeko eskubidea, guk badugu badugu, mendebaldeko mm. jendea badugu, oksidantarrak bad, badugu. Eh, eta hoiek ez dute, hor bada eh, injustizia bat, oinarrizko eskubide bat da, ez zaie respetatua. Beraz, guk diogu, bai, uh, eh, yes egiten jotena miseriari, gerlari eta egoera klimatiko eri, uh, babesa eman behar deneri. Gaur egun, e, Europar batasunak baditu kuota sistema batzu, plantan ezagriak, egan eh, du, banatzeko ba, estatukideetan, eh, Europara sartzen diren errefusiatuak, gehien bat mediterraneotik. Hori, ez da, ez ibiltzen, ez? Ba, Horroizen ziste denak, 2008 Europar batasunak promesak egin zituen, eta itialatik heldu egunta irurogoita mar migrantea jarrera eginen zaiela bi urte berantago zertan gira, berrogoita sei mila bakarrik izan dira berko katuak, uh, eh, eran nahi baita eh, ez argunt eundiko eh, goita marra. Mm. Beraz, uh, frantxez estadoak berak ere, uh, lau mila baizik ez ditu... Uh, Uh, arrera eman lau milieri jakinez goita mar milia di ongi etorria emaitea uh, engaiatu zela beraz, lau mila, oita mar mila, fite egina da kontua. Bon, gai hori goziak ikusita, erabaki duzu beraz, hiru egunen antolatzea, izanen dira ez baidak, izanen da ekintza bat ere bai. E, Berra da, ekintzarekin, hasiko gira, baionako erriko etxean, e, bizkarriko zaku bilketa bat ere aipatzen da, e, gaiten aldakuzu zer den hori, zer pentsatu duzuen egitea? Bai, e, gure helburua da, e, bat e, uh, ehm, etzanik, e- daing bat egitea, bera etzanik egonen gira, mediterraneon hildiren emigrante guzien omenez, eta ekintza horren bidez ere nahi dugu erakutsi gura xerreat, gure ez adostatsuna gaur egun Europak eta frantses estadoak eramaiten duen uh, politikaren kontra. Beraz, hor zaku uh, bilketa bilketa zergaitik, ez da bakarrik simbolikoa. Zaku guzi horiek larroaiako migranteai emana izanen zaie. Hor izanen ditugu erranduzun bezala larroaiako po bisan eh, bizanle batzu. Eh, dugu italiako mugandan eh, gune hori. da, 20.000 Cedric Eru famatoren eskualdea. Hori da, ez da Cedric izanen, beste bat Katrin Gro, ba hor izanen dira, eta guk, beraz, galegiten diegu etorriko dira niende gusei eta agian niende numbrean etorriko da, mm-hmm. beraz, saku bizkar saku bat ekartzea, gero, uh, larroaiako migranteek erabilde des ba, bere sakua gero. Ara, ba, hori beraz, larun bat goizean, ameketan, baionako erriko etxean. Hori da, eta espero dugu jendea etorriko dela zinez numbrean, erakutsi berbaitugu gure aserea eta gure ez adostasun. Ara, ba, egitaraua alderantziz eh, hartu dugu, eh, salak eta ekintza hortatik hasiz, baina gero badira zine ez batzu, baino dona bestea atalantzine gelan, baionan, zer, zer filma ikusten alko da hor? Beraz, gaur, gaur, uh, badugu uh, beraz, uh, laster uh, koordinaketa bat hori dena blantzan azken mhm. gauzak uh, ben, eh, hasiko da beraz, ostegunez bihar. Uh, eh, ba, eh, Dona Pauleko zineman sortziak terditan, non-assistantz filma, eta ondotik ez da bai da. gaia da, mediterraneon uh, ilzen diren jendeak, eta bon, ba, tituloak berak raiten du, non-assistantzekin, gure, uh, justu, uh, dugu, zerraitik estadoak gaur egun ez duen jende oiek laguntza. Eta, gehienetan, jendeak du bere gain hartzen uh, misio hori. Hor, uh, erran behar da gure, eh, gure Dona Pauliko taldeak antolatu duela ahats hori. Eta baionako filma, Les <clears throat> Alors, bai, euh, behar, behar ba, behar da euh, larun batean, euh, ameketan, beraz, bai. euh, ekintzaren ondotik, denak bilduko garela uh, atalant zinegelan, amabiter ditan. Eta hor, izanen da, iatekoa, animazio txiki bat, ere, eta bietan filma, deitzen dena lezoteur. Bere berizitasuna da, da, zeutan kokatuak diren migrantak, hor blokatuak, ez dira pasatzen al, normalki, badute, arresi handi bat, ez ez pasatzeko espainiol estatura. Uh, migrante batek duela filmatu, eta hori da, filma horren uh, uh mm-hmm. eta berbe indaja. Beraz, hor ikusiko dugu eguneroko uh, beren bizia oianean eta beren entxegoak pasatzeko espainiol estatura. Ondotik, ongi etorri refusatuak kolektiboarekin einen dugu ez Hala. Eta bukatzeko egitara hori aipatzen ez da bai da solidarioa, beraz eh, joia zituaien eta lobez de elkartekin, baita zimadeko eh, arduradun batekin, hori ostiralean izanen da ustaritzeko lapur digelan. Bukatzeko amaia fontan, zer da, ideia da mm, jendea mm, pusatzera legeari desobeditzera eh, refusiatuen alde, hemengo jendea? <clears throat> ez dakit uh, eh, desobedentziarat uh, eh, pusatzea, nire ustez uh, hemen ekipar e, eskualerian jendeak erakutsi du uh, pres dela uh, laguntzeko migranteak, ondietorriak direla, beraz uh, denak, dena den, <laughs> denak deitzen ditugu gure ekintzeta urbiltzea, eta nahi badute beren burua so, uh, delinkuente solidario bezala gertu, uh, gure da biztanda Ederki, ebe, eh, mileskak gurekin izanik uh, goizuntan, solidarite migran etorkinekin kolektiboaren izenean, amaia fontan pasa egunan. deneri.